Ben ben isem canda değil, ben sen isem tende değil. Sen ben isen ten can olur, can ten olur bende değil. Hasılı benden çıkıver, benli viran ediver. Can da beni ister isen, benli al, can alıver.'' Lütfu ihsan ile canan bendeni yad eyledin. Yusuf istanı cemalinde onu şad eyledin. Her tecelli visalin nura ark etti beni. Kalbi suzanında Beytullah'ı bünyat eyledin. Öyle bir mahbuba verdim gönlümü almak muhal. Canı imanım onundur, kalmadı bende mecal. Aşıku hayranu mestim, mezhebim yokluk benim. Bu vücudun lasını nur etti illayı visal. Mestu saki mey ve aşku aşuku maşuk benim.'' Cümle mevcuda ne varsa bende ama ben hayal. Aşk yolunda şah divane dilersen görmeye Kenan'a bak oldu o maşuka mirat cemal. Ağlamakla tay edersin menzili maksudunu Gözyaşından abdest al da gözle gör mabudunu. Benliğin davasını terk eyle, gafletten çekil. Aşık ol Kenan dilersen, görmeye maşukunu. Kenan Rifai